com as amigas, falou com as amigas. Isso daí que tu pensou já aconteceu. Que novinha atrevida. Tá espalhando pras bandidas que eu vou te Eu sei que tu é linda, mas sei, tem outras mais ainda. Prioridade é sua, só quando eu tô na rua. Sempre que ela me vê com outra novinha surta processo dela é lento, mas se falar de sexo, não tem mistério. Tudo, tudo que eu mais quero é me entregar. Tudo que eu mais quero é por você me apaixonar. O compromisso não vale a pena, eu te digo que elas sentam rebolando na pira. Na pira na piroca, dos amigos elas sentam rebolando na piroca dos amigos elas sentam rebolando na piroca dos amigos elas sentam rebolando na piroca dos amigos que elas sentam na piroca dos amigos compromisso não vale a pena eu te digo que elas sentam rebolando na piroca dos amigos que elas sentam rebolando na piroca dos amigos que elas sentam na piroca dos amigos que elas sentam rebolando. Rebolando. Vai. Tá amiga. Falou com as amigas. Isso daí que tu pensou já aconteceu. Que novinha atrevida. Novinha atrevida. Tá espalhando pras bandidas que eu sei que tu é linda. Mas sei que tem outras mais ainda. Prioridade é sua, só quando eu tô na rua Sempre que ela me vê com outra novinha sua, o acesso dela é lento, mas te fala de sexo não tem mistério. Tudo que eu mais quero é me entregar. Tudo que eu mais quero é por você me apaixonar. O compromisso não vale a pena, eu te digo que elas sentam rebolando na piroca dos amigos. Que elas sentam rebolando na piroca dos amigos amigos que elas sentam rebolando na piroca dos amigos que elas sentam rebolando na piroca dos amigos que elas sentam na piroca dos amigos. O compromisso não vale a pena, eu te digo que elas sentam rebolando na piroca dos amigos que elas sentam rebolando na piroca dos amigos que elas sentam na piroca dos amigos que elas sentam rebolando